Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 30-ն է, տարվա 364-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1066 թվականին Իսպանիայում հрьяաների զանգվածային կոտորած տեղի ունեցավ։ 1806 թվականին Օսմանյան կայսրությունը պատերազմ հայտարարեց Ռուսաստանին եւ սկսվեց ռուս-թուրքական 1806-ից 1812 թվականների պատերազմը։ 1922 թվականի հենց այս օրը կազմավորվեց Խորթային սոցիալիստական հանրապետությունների միությունը։ 1927 թվականին բացվեց Տոկիոյի մետրոպոլիտենը։ Տարեկան ուղևորահոսքով աշխարհի արտափողոցային արագընթաց տրանսպորտի խոշորագույն համակարգը։ 1990 թվականին հիմնադրվեց Խորհրդային Միության նախկին պետությունների միջպետական ավիացիոն կոմիտեն։ 2004 թվականին Արգենտինայի մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսի գիշերային ակումներից մեկում տեղի ունեցավ հրդեհ, որի հետևանքով մահացավ 194 մարդ։ Եվս 1432-ը ստացավ մարմնական վնասվածքներ։ Այսօրը ծնվել են 1401 թվականին իտալացի նկարիչ ֆլորենտանական Quattrocento-ի խոշորագույն ներկայացուցիչ Մազաչոն, 1824 թվականին ռուս դիվանագետ իշխան Ալեքսեյ Լաբանով Ռոստովսկին, 1865 թվականին անգլացի հայտնի գրող, բանաստեղծ եւ արձակագիր Ռեդյարդ Քիփլինգը, Կիփլինգի վաղ մանկությունը շատ ուրախ ու անհոգ էր Հնդկաստանում, բայց 5 տարեկանում նա իր քույրիկի հետ մեկնեց Անգլիա ուսում ստանալու։ 6 տարի շարունակ Ռեդերտն ապրեց հանրակացարանում, որի տիրուհին շատ վատ էր վերաբերվում նրան։ Այս ամենն անգամ վատ անդրադարձավ նրա վրա, որ գրողը մինչև կյանքի վերջ տարապեց անքնությունից։ 12 տարեկանում Քիփլինգի ծնողները նրան տարան ուսումնարան, որ เป զի հետո նա անպայման ընդունվի շատ հեղինակավոր ռազմական ակադեմիա։ Ուսումնարանի տնորենը Ռեդյարտի հորմտերիմ ընկերներ եւ հենց նա էլ տղայի մեջ սերմանեց հետաքրքրություն ու սեր դեպի գրականությունը։ Այս տարիներին Քիփլինգը շատ հետաքրքիր հեքիաթներ սկսեց գրել, իսկ հետո սկսեց աշխատել մի թերթում իբրև լրագրող։ 1882 թվականին Քիփլինգը վերադարձավ Հնդկաստան ու շարունակեց զբաղվել լրագրությամբ, երբեք չմոռանալով սակայն գրել բազմատեսակ հեքիաթներ։ Իսկ 80-ականները Ռեդյարդ Քիփլինգի կեսագրությունում հայտնի են որպես ճանապարհորդությունների տարիներ։ Շրջելով գրեթե ամբողջ աշխարհով Քիփլինգը 1889 թվականի հոկտեմբերին եկավ Լոնդոն։ Ամբողջությամբ նվիրվեց գրականությանը եւ հենց այդ պահից էլ ճանաչում ձեռք բերեց։ 1892 թվականին էր ամուսնացավ։ Իրար հետևից հրատարակել է ամենատարբեր գրքեր՝ դեպարտամենտական երկեր բանաստեղծությունների, բլուրների անպաճույճ զրույցներ նովելների ժողովածուները, զորանոցային երկեր, 7 ծով 5 ազգ բանաստեղծությունների գրքույկները։ Գրել է նաև Լուիսը Մարեց եւ Կիմ Վեպերը։ Ավելի հանրահայտ են, սակայն երեխաների համար Քիփլինգի գրածները, հատկապես ջունգլիներում, գազանների մեջ ապրող հնդիկ մանուկի Մաունգլիի մասին պատմությունները։ 1907 թվականին նա դառնում է առաջին անգլացին, ում շնորհվել է Նոբելյան մրցանակ գրականության բնագավառում։ Նրա լավագույն ստեղծագործություններն են համարվում Ջունգլիների գիրքը պատմվածքների ժողովածուն, Քիմ Վեպը, մի շարք բանաստեղծություններ, այդ թվում Եթե բանաստեղծությունը Քիփլինգի ստեղծագործությունների այլաբանություններով լի հարուստ լեզուն մեծ ներդրում է ունեցել անգլերենի զարգացման գործում։ 1883 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ խորթային կուսակցական եւ պետական գործիչ Ժող Կոմխորհի նախագահ Սարգիս Լուկաշինը։ 1918 թվականին վրացի խոշոր պատմաբան Վրաստանի գիտությունների ակադեմիայի անդամ Ուրարտուի պատմության վերաբերող հետազոտությունների հեղինակ Գյորգի Մելիքիշվիլին 1980 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ալբանական արմատներով ամերիկացի դերասանուհի Էլիզա Դուշկուն։ 1984 թվականին ամերիկացի պրոֆեսիոնալ բասկետբոլիստ Լեբրոն Ջեյմսը։ Այսօր դեկտեմբերի 30-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 1 օր։